Nasaha yetu ya leo ndugu zangu ni nasaha adhimu kutoka kwa Sheikh Saleh As-Sindi hafidhahullahu tabaraka wa taala ustadh wa aqida katika Jamiatul Islamiyah katika mji wa Madina na unwan ya nasaha ya leo ni at-tawakkulu harakatun wa sukun kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni haraka na utulivu na tutaona maana ya hayo biidhnillah tabaraka wa ta'ala kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu kama tunavyojua ni sharti katika masharti ya kuhakikika kwa imani ya Muislamu التوكل شرط تحقيق الإيمان والإسلام ili Muislamu imani yake iweze kukamilika Uislamu wake uweze kutimia ni lazima yeye awe anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea asema Allah jalla jalalu ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin enyi watu wangu ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nyinyi ni waislamu wa sawa na wakumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni watu ambao wana bahati kubwa kwa sababu wameipata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema inna Allah yuhibbul mutawakkilin hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao ni wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea na maana ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala at-tawakkulu harakatun wa sukun anavyosema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala yakuwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni haraka yani mtu kuchukua sababu za kidhahir sababu zinazoonekana hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili yeye aweza kupata khairi anayoitarajia na aweze kuwekwa mbali kutokamana na shari anayo shari anayojilinda nayo ama anayotahadhari haraka harakatul badan ni haraka muslamu kuchukua hatuat na pasina na kuchoka pasina na kuvunjika moyo yeye akachukua hatua zote ambazo kwamba zinahitajika kuweza kuchukuliwa wasukun lakini ndani moyoni mwake yeye ana utulivu ndani moyoni mwake yeye ana amani ndani moyoni mwake yeye hana kubabaika wala kufadhaika wala kuwa na wasiwasi ya aina yoyote anajua chochote ambacho kwamba kitampata ni katika hikma ya hali ya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaitambua hikma ya Allah na anaikubali hukumu ya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempangia na Sheikh asema wa hadha ma yanbaghi ala almuslimi tujaha corona na hili ndilo lahitajika kwa muislamu anapokabiliana na mtihani hii ya corona jambo la kwanza ambalo muislamu afaa kufanya ni yeye asilegeze kamba katika kuchukua sababu za kisheria sababu za kinga ambazo tumewekewa wazi na na wahusika katika eh, nyanja hii wametuwekea wazi kila kitu twafaa kufanya nini ili ukuweza kujiepusha na maradhi haya twafaa kufanya nini ili mtu aweze kurikava ikiwa waliaadhu billah amefikiwa na mtihani hii kwa hivyo Muislamu anafaa kufata anafaa kuchukua hatua hizo kama alivyowekewa serikali imetoa imetoa mwelekezo au au imetoa direction kadha wa kadha ni lazima muislamu aweze kufuata ni lazima muislamu aweze kutimiza leo tumeambiwa hatufai kutoka kwenye kaunti moja kuelekea kaunti nyingine kaunti hii imedhihirika taun imeingia au magonjwa haya hatari ya kuambukizana imeingia na serikali imetoa amri mtu asitoke wala kuingia basi shar'an sisi waislamu tunahitajika kufata amri hiyo na yoyote mwenye kukhalifu atakuwa ni mwenye kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alitufunza hayo mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alikuwa anachukua anachukua eh, sababu za kisheria anachukua al-asbab dhahiran zinazoonekana ili kuweza kufikia malengo yake mtume wetu sallallahu alayhi wasallam siku ya vita vya Uhud alivaa alijihami kisawasawa na na, na, na, na kuvaa ngao yake alipokuwa anaenda vitani katika hijra mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mtu ambaye anamwelekeza njia amechukua sababu ya kisheria khandak mtume sallallahu alayhi wasallam alichimba uh, mitaro mikubwa kando ya Madina kuchukua sababu za kisheria bali mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tuambiwa alikuwa akiweka akiba ya chakula nyumbani kwake takriban ya mwaka mzima Mtume ajua sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo yeye ndio kiongozi yeye ndio namba one wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ajua kuwa kesho anayeruzuku ni Allah lakini pamoja na hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka nyumbani anaweka akiba nyumbani mwake kwa hivyo hili ndio sababu ya kwanza au hatua ya kwanza Muislamu anafaa kuchukua dhidi ya ugonjwa huu. Chukua sababu zote za kisheria ambazo umewekewa wazi. Tumeambiwa tusiswali msikitini, tusikongamane, tusikusanyike, tuvae mask, tusisalamiane kwa mkono, Tusikumbatiane, tusitembeleane sana. Mtu anapokutembelea mwambie wakati huu si kutembeleana. Naam shar'an tuwafaa kutembeleana lakin ikiwa kuna tahadhari zimewekwa ni lazima tuchukue sababu hizi na wala itakuwa hazikingani hazipingani na mafundisho mazuri ya dini yetu. Jambo la pili ambalo Muislamu ni lazima aweze kulitimiza ni utulivu moyoni mwake, sukunun fi qalbihi. Ana utulivu wa hali ya juu moyoni mwake kwa sababu yeye hafungamanishi nafsi yake na sababu hizi za kidhahir ambazo anazichukua anajua tu hizi ni sababu wala hata halitamzuia na mipangilio na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufanya sababu hizi moyo ni lazima uwe haujaambatana hauja na kushikamana na sababu hizi moyo wa muislamu iwe imeshikamana taalluq billahi tabaraka wa ta'ala moyo wake imefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo eh, uhusiano kati ya mja na sababu hizi za kidhahiri za kiwazi zinazoonekana hatua anazozichukua ni ittisalun wa infisal kuna mfungamano na kuna kuachana ya hali ya juu mfungamano ni kuwa yeye anachukua hatua hizi na sababu hizi za kisheria na upande mwingine ametoa roho yake katika hizi sababu za kisheria anajua wapekee wa kumlinda wapekee wa kumhifadhi wapekee wa kumponya ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo viungo vyetu vya dhahir zinafanya bidii kuchukua sababu lakini roho yetu na nafsi yetu batinan imetulia ya kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kuyafanikisha ya, ya mambo na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye mwenye kuondoa maradhi leo serikali inapotuambia tujiandae kwa hali mbaya zaidi tujiandae kwa maisha magumu zaidi wewe ndani moyoni mwako hauna wasiwasi unajua Allahu latifun biibadihi Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole ni mwingi wa huruma kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala rahma yake imetangulia ghadhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia fa inna ma'al usri yusra hakika mambo yanapokuwa magumu kuna upesi ndani yake kwa hivyo hata ulimwengu unapokuambia ya kuwa mambo yatakuwa magumu zaidi mambo yatakuwa mazito zaidi muslamu hana qalaq Muislamu hana waswasi. Naam anachukua sababu au hatua ambazo amewekewa afaa kuchukua lakini ndani moyoni mwake anajua Allahu khairun hafidha. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuhifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kulinda. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yeye ndiye masha Allah wa masha Allahu kan wama lam yasha ya lam yakun anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala yatafanyika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatotaka mashtaka hayatofanyika kwa hivyo ndugu zangu sisi ni kuchukua hatua za kisheria lakini lazima sisi tuwe na utulivu moyoni turidhie mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kosa kazi wewe lakini wallahi maadam umri uko hautakosa riziki Uweza poteza kazi yako lakini hautakosa riziki yako. Wewe biashara yako yaweza ikaanguka lakini riziki yako Allah Subhanahu wa Ta'ala itakufanya au ataifanya ikufuate ulipo. Tufanye sababu alivyosema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz basi wewe fanya bidii kufanya yale ambayo yatakuwa yenye kukufaa wasta'in billah ukukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na wala usitie ajizi usichoke wala tajaz usichoke usivunjike moyo usikate tamaa maadamu wewe unafanya bidii unavoweza na unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala tufungamanishe nyoyo zetu na Allah subhanahu wa ta'ala tumtegemee Allah tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wala tusifaidhaike na kubabaika tuwe na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala na yeyote ambaye atategemeza jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala hatomleti down Allah subhanahu wa ta'ala disappoint misho ndugu zangu tuchukue hatua zote tulizowekewa za kisheria hatua ambazo zimewekwa na serikali tusitumie panya rutu za hapa na pale ili kuingia kaunti hii kaunti ile kwa sababu ya biashara kwa sababu ya kazi la isbir wahtasib subiri wewe kaa ulikuambiwa ukae na utarajie thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na biidhnillah tabaraka wa ta'ala janga hili litapita haraka iwezekanavyo na au na mambo yatakuwa ni mazuri zaidi hata kuliko yalivyokuwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni latifun biibadihi wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh